20 skirsnis. Šis deimantas turėjo būti padalytas Edmono draugams. Edmonas turėjo tik vieną draugą, taigi dalyti nebereikia. Imkite šį deimantą ir parduokite jį. Kaip jums jau minėjau, jis vertas 50 tūkstančių frankų. O šitie pinigai, tikiuosi, išgelbės jūs iš skurdo. Pone, tarė kadrusas, baigšiai tiesdamas ranką, o kita braukdamasis nuo kaktos prakaitą. Pone, nesijuokite iš žmogaus laimės ar iš nevilties. Aš pažįstu ir laimę, ir neviltį, ir niekada nesijuoksiu iš tų jausmų. Taigi imkite, bet mainais. Kadrusas jau beveik palietęs daimantą atitraukė ranką. Abatas nusišypsojo. Mainais, toliau kalbėjo jis. Atiduokite man tą piniginę, kurią ponas Morelis paliko ant žydinio senojo Danteso kambaryje. Sakėte, kad ją tebe turite. Vis labiau stebėdamasis, kad rusas nuėjo prie dideliais ažuoliniais spintos. Ja atidarė ir padavė abatui ilgą nublokusių raudonų šilko piniginę, sutraukimą dviem kažkada paauksuotais variniais žiedais. Abatas paėmė piniginę ir atidavė kadrusui deimantą. Tikrai jūs šventas žmogus, ponas abate, sušuko kadrusas. Juk niekas nežinojo, kad Edmonas davė jums šį daimantą ir jūs galėjote pasilikti jį savo. Aha, sušnipždėjo abatas, tu pats matyt tai būtum padaręs. Abatas atsistojo, pasėjėmė skrybelę ir pirštinės. Klausykite, tarė jis, ar visa, ką man pasakojote, yra tikra teisybė? Ar galiu visiškai jumis tikėti? Štai ponas abate, tarė kadrusas. Kampe ant sienos kabo nukryžiuotasis. Ten ant komodos padėta mano žmonos evangelija. Atverskite šią knygą ir aš prisieksiu ją prieš nukryžiuotąjį. Prisieksiu savo sielos išganimų, išganytojo vardu kad pasakiau jums visą, kaip buvo, lygiai taip, kaip angelas sargas pasakys viešpačiui į ausį paskutiniojo teismo dieną. Gerai, tarė abatas, kurį nuo širdus kadruso balsas įtikino, jog tas sakė teisybę. Gerai. Linkiu, kad tie pinigai jums išeitų į naudą. Likite sveiki. Aš vėl pasitraukiu nuo žmonių, kurie daro vieni kitiems tiek daug blogą. Abatas, šiaip taip išsivadavęs nuo nepaprasto džiūgavimo, kurį kadrusas nešikštėjo reikšti, pats atsklendė duris Išėjų, užsėdo ant arklių, dar kartą linktelėjau smuklininkui, beriančiam iškalbingus linkėjimus, ir nurūko tuo pačiu keliu, kuriuo buvo atjojas. Atsisukęs kadrusas pamatė stovinčią karkontę, dar labiau išbliškusią ir drebančią kaip visada. Ar tiesa, ką aš girdėjau? paklausė ji. Kas? Kad atidavė Deimantą mums vieniems, tarė kadrusas iš džiaugsmo, ko nepakvaišęs. Taip, tikra tiesa, Deimantas mano rankose. Žmona pažiūrėjo į jį, paskui darė dusliu balsu. O jeigu jis netikras? Kadrusas išbalo ir susverdėjo. Netikras? Sušnipždėjo jis. Netikras? O kuriam galu jis kaišiotų netikrą deimantą? Kad uždyka išviliotų iš tavęs paslaptį vėplą. Tokiaus minties parblokštas kadrusas suakmenėjo – Po valandėlės jis čiupo skrybelę ir užsidėjo ant raudonos karelės, kurią buvo apsirišęs galvą. Šitai netrukus sužinosim. Tarė jis. Kaip? Bokerė mugė. Ten yra juvelyro atvažiavusi iš Paryžiaus. Nueisiu ir parodysiu jiems Deimantą. Tu žmona saugok namus, po dviejų valandų grįšiu. Ir kadrusas protekinė išlikė ant kelių ir nudūmė juo ne į tą pusę, kur nujojo nepažįstamasis, o į priešingą. Penkiasdešimt tūkstančių frankų, sušnipždėjau karkonti likusi viena. Tai pinigai, tačiau neturtai. 28 dalis. Kalėjimo dokumentai. Kitą dieną po mūsų aprašyto pokalbio įvykusio smuklėje prie Belgardo ir Bokerio kelio kokių 30 ar 32 metų vyriškis su rūgegelių spalvos fraku, nankininėmis kelnėmis ir baltą liemene, išlaikysenos ir kalbos tikras anglas, atvyko pas Marselio merą. Pone, tarė jis, aš esu vyresnysis Thompsono ir Frenčio banko Romoje tarnautojas. Mes jau dešimt metų palaikome ryšius su Moreliu ir sunaus prekybos namais Marselyje. Į apyvartą su šia firma esame paleidę beveik 100 tūkstančių frankų. Užtat išgirdę, kad jai grėsia bankrotas, labai susirūpinome. Mane atsiuntė iš Romos paprašyti iš jūsų informacijos apie šią firmą. Pone, atsakė meras, man tikrai yra žinoma, kad pastarosius keletą metų pona Morelį nelaimės tartum persekioja. Vienas po kito paskendo keturi ar penki jo laivai, bet to ištiko keletas bankrotų. Nors ir man jis skolingas apie 10 tūkstančių frankų, vis dėlto aš nemanau galys jums suteikti žinių apie jo finansinę padėtį. Jeigu paklausite mane kaip merą, kokios esu nuomonės apie poną Morelį, aš jums atsakysiu, kad jis nepaprastai sažiningas žmogus ir iki šiol įvykdydavau savo įsipareigojimus laiku. Štai ir viskas, ką galiu jums apie jį pasakyti. Jei norite smulkesniais informacijos, kreipkiteis į kalėjimų inspektorių poną Debovilį Nuanjo gatvėje 15 numeryje. Kiek žinau, jis įdėjęs į šią firmą 200 tūkstančių frankų. Ir jei iš tiesų yra pagrindo dėl ko nors būkštauti, tai kadangi ši suma yra daug didesnė už mano, ponas Debovilis šiuo klausimu tikriausiai galėtų painformuoti jūs kur kas įsamiau. Anglas matyti vertino delikatų mero mandagumą, atsisveikino, išėjo ir tikro brito žingsnių pasuko į nurodytą gatvę. Ponas Debovilis sėdėjo savo kabinete. Anglas, išvydęs jį, gerokai nustebo, lyg būtų susitikęs su inspektoriumi nebe pirmą kartą. Bet ponas Debovilis atrodė toks nusiminęs, kad matyt visus jo protinius sugebėjimus buvo nustelbusi vienintelė mintis, neleidžianti nei jo atminčiai, nei vaizduotei, klaidžioti praeityje. Anglas su būdingu jo nacijai šaltakraujiškumu beveik žodis žodin davė jam tą patį klausimą, kaip ir Marselio merui. Ak, ponė, sušuko ponas Debovėlis, dėja jūsų būkštavimai visiškai pagristi ir jūs prieš save matote žmogų apimta didžiausius nevilties. Pas poną Morelį esu paleidęs į apyvartą 200 tūkstančių frankų. Tie pinigai mano dukters kraitis. Po dviejų savaičių rengiausi jai kelti vestuves. Tuos 200 tūkstančių frankų jis buvo įsipareigojęs sumokėti man per du kartus – pusę šio mėnesio 15 dieną ir pusę kito mėnesio 15. Aš pranešiau ponui Moreliui, kad būtinai noriu gauti šios pinigus nurodytų laiku. Ir įsivaizduokite, vos prieš pusvalandį jis buvo atėjęs pas mane pranešti, kad jeigu jo faraonas iki 15 neparplauks, jis jokių būdų negalės sumokėti man pinigų. Atrodo, kad sumokėti bus uždėlsta, tari Anglas. Verčiau sakykite, ponė, kad tai atrodo kaip bankrotas, sušuko ponas Debovilis, griebdamasis už galvos. Anglas pagalvojo, paskui tarė. Jūs būkštaujate, ponė, dėl šių neapmokėtų vekselių. Aš juos laikau beviltiškais. Aš juos perku iš jūsų. Jūs? Taip, aš. Bet tikriausiai su didžiulė nuolaida. Ne. Už 200 tūkstančių frankų. Mūsų firma, pridūrė Anglas juokdamasis, miglotais bizniais neusijiminėja ir jūs man sumokėsite? Grinais pinigais. Anglas išsitraukė iš kišenys pakelį banknotų, gal du kart didesnę sumą už tą, kurią ponas Debovilis bijojo prarasti. Džiaugsmas nutviskė pono Debovilio veidą, tačiau jis susivaldė ir tarė. Pone, turiu jūs įspėti, kad tikriausiai iš tos sumos negausite nei 6 procentų. Man tai nesvarbu, atsakė Anglas. Čia Thompsono ir Frenčio banko reikalas, aš tik esu jų įgaliotinis. Gal jiems rūpi, kad kuo greičiau žlugtų konkuruojanti firma? Šiaip ar taip, aš tučto jau atskaičiuosiu jums tą sumą prieš gaudamas iš jūsų pakvitavimą, bet tik norėčiau jūs šio to paprašyti už tarpininkavimą. Taip, žinoma, sušuko ponas Debovilis. Jums daugiau negu teisėtai tai priklauso. Už tarpininkavimą paprastai skiriama pusantro procento. Jūs norite dviejų, trijų, penkių, dar daugiau, sakykite. Pone, Jogdamasis atsakė anglas. Aš, kaip ir mano firma, miglotais bizniais neusijiminėjau. Norėčiau gauti visai kitokio pobūdžio atlyginimą. Sakykite, ponė, aš jūsų klausau. Jūs kalėjimų inspektorius. Jau 15 metai. Turite kalinių sąrašus? Taip. Tuose sąrašuose turbūt yra pastabų apie kiekvieną kalinį. Kiekvienas kalinys turi atskirą bylą. Romoje, ponė, mane auklėjo vienas abatas, kuris taiga dingo. Vėliau sužinojo, kad jis buvo kalinamas Ifopilyje ir aš norėčiau gauti šiokių tokių žinių apie jo mirtį. Kuo jis vardu? Abatas Farija. O, puikiausiai jį atsimenu, sušuko ponas Debovilis. Jis buvo pamišęs. Taip, girdėjau. Iš tikrųjų jis buvo pamišęs. Galimas dalykas, o kuo pasireikždavo jo pamišimas? Jis tvirtino žinas kažkokį lobį, pasakiškus turtus ir už savo išlaisvinimą vyresnybei siūlė milžiniškas sumas. Varkšelis. Ir jis mirė. Taip, maždaug prieš pusmetį vasario mėnesį. Nuostabi jūsų atmintis, ponė. Šitai aš todėl prisimenu, kad abatų mirtis susijusi su labai keistomis aplinkybėmis. Ar aš galiu sužinoti, kokios tos aplinkybės? Paklausė anglas nebesmalsumo, kurį išvalgus stebėtojas būtų išskaitęs abejingame jo veide. Prašau, Abato kamera buvo maždaug už 50 pėdų nuo kitos, kurioje kalėjo buvęs bonapartistų agentas, nepaprastai ryštingas, nepaprastai pavojingas, vienas iš tų žmonių, kurie daugiausia prisidėjo prie to, kad 1815-aisiais grįžtų uzurpatorius. Tikrai, paklausė anglas. Taip, atsakė ponas Debovilis. Aš turėjau progą pats matyti tą žmogų 1816 ar 1817 metais. Į jo kamerą būdavo galima įeiti tik su būriu kareivių. Ta žmogus padarė man didelį įspūdį, aš niekad neužmiršiu jo veido. Anglo veide šmėkštelėjo šypsena. Jūs sakote, tarė jis, kad tos dvi kameros buvo viena nuo kitos per 50 peidų, bet matyt, tas Edmonas Dantesas, tas pavojingas žmogus buvo vardu Edmonas Dantesas, tai ponė, Matytas Edmonas Dantesas iš kur nors gavo įrankių arba pats juos pasidarė, nes buvo aptiktas urvas, kuriuo kaliniai susisiekdavo. Ta urva iškasė turbūt todėl, kad galėtų pabėgti. Žinoma, bet jų nelaimiai abata Farija ištiko katalepsijos priepolis ir jis mirė. Suprantu, pabeigti tuomet pasidarė neįmanoma. Mirusiajam taip, atsakė ponas Debovilis, bet negyvajam. Priešingai Dantesas pamatė, kad tuo būdu jis galės greičiau pabeigti. Turbūt jis mani, kad kaliniai mirę ifopilyje laidojami paprastose kapinėse. Jis pernešė mirusį į savo kamerą, įlindo vietu jo į maišą, kuriame buvo užsiūtas abatas ir ėmė laukti, kad jį palaidotų. Tas jo poelgis buvo nepaprastas ir be to labai drasus, pasakė anglas. Jau esu minėjęs, kad jis buvo labai pavojingas žmogus. Laimiai pats išvadavo vyriausybę nuo rūpeščių, kurių šiai suteikdavo. Kokiu būdu? Negi nesuprantate? Ne. Ifo pilis neturi kapinių. Mirusieji metami į jūrą pririšusiems prie kojų kokį nors 36 svarų daiktą. Na ir kas toliau, paklausė anglas, tarsi jam būtų buvę sunku susigaudyti. Na ir jam pririšo prie kojų 36 svarų daiktą ir įmetė į jūrą. Nejaugi, sušuko anglas – Taip, ponė, kalbėjo inspektorius, galite įsivaizduoti, ką išgyveno bėglys, kai pajuto, kad jį meta nuo uolos. Būčiau norėjęs pamatyti jo veidą tą akimirką. Tai būtų buvę nelengva. Nesvarbu. Toliau kalbėjo ponas Debovilis, kuris įsitikinęs, kad atgauna savo 200 tūkstančių frankų, labai pralinksmėjo. Nesvarbu, aš jį įsivaizduoju. Ir jis garsiai nusikvatojo. Ir aš įsivaizduoju, pasakė anglas. Jis taip pat ėmė juoktis, bet vien lūpų kambučiais, kaip juokėsi anglai. Vadinasi, paklausė anglas, atgavęs antūrumą, bėglys nukeliavo į dugną. Kaip akmuo? Ifo pilies komendantas vienu kartu atsikratė ir pamišėlių, ir pasiutelių. Teisybę sakote. Bet apie tą įvykį buvo surašytas aktas, paklausė anglas. Taip, taip, mirties liudijimą, suprantate, Danteso giminaičiai, jeigu jis jų turi, gali kartais pasitairauti, ar jis miręs ar gyvas. Taigi dabar jie gali būti ramus, jeigu laukia jo palikimo, jis tikrai mirė. Tikrų tikriausiai ir jie gaus pažymėjimą, kai jo pareikalaus. Tegu ilsisi jo palaikai, tarė anglas. Bet grįžkime prie bylų. Gerai, mano pasakojimas jūsų trukdė, prašau atleisti. Už ką? Už pasakojimą? Žinote, jis man buvo labai įdomus. Iš tikrųjų įdomus. Vadinasi, jūs norite pamatyti viską apie vargšą jūsų abatą. Jis buvo įsikūnijęs Romomas. Man būtų labai malonu. Prašau į mano kontorą, aš jums viską parodysiu. Ir abu nuėjo į pono Debovilio kontorą. Inspektorius sakė teisybę. Viskas buvo tikrai pavyzdingai sutvarkyta. Kiekvienas lapelis turėjo savo numerį, kiekviena byla savo vietą. Inspektorius pasodino anglą į savo kreislą ir padavė jam aplanką su ifo pilies kalinių bylomis. Jis nekliudė svečiui raustis jame, o pats atsisėdo į kampą ir įniko skaityti laikraštį. Anglas lengvai rado abato farijos bylą. Bet matyt, pono Debovilio papasakotą istoriją jį labai sudomino nes peržiūrėjęs Farijos dokumentus, jis ir toliau sklaidė bylą, kol aptiko Edmono Danteso popierius. Čia rado viską savo vietoje – skundą, tardymo protokolą, Morelio prašymą su pono de Vilforo prierašu. Slapta sulankstė skundą įsikišo į kišenę, perskaitė tardymo protokolą ir pamatė, kad nuartjė pavardė ten neminima – permetė akimis 1815 m. balandžio 10 dienos prašymą, kuriame Morelis, patartas karališkojo prokuroro su geriausiais ketinimais, nes tuo metu valdė Napoleonas, perdėjo Danteso paslaugas imperatoriui. Ir tie tariami jo nuopilnai buvo patvirtinti Vilforo parašu. Tada jis suprato viską. Šis Vilforo išsaugotas Napoleonui adresuotas prašymas po antrosios restauracijos pasidarė baisus ginklas karališkojo prokuroro rankose. Užtat jis nenustebo, pamatęs byloje šią pastabą. Edmonas Dantesas. Užkėtėjęs bonapartistas, aktyviai prisidėjo prie uzurpatoriaus grįžimo iš Elbei salos, laikyti didžiausioje paslaptyje ir griežtoje priežiūroje. Po šiomis eilutėmis buvo parašyta kita rašysena – nieko negalima padaryti. Palyginęs rašyseną, kuria buvo parašytas šio kalinių apibūdinimas su prierašu esančiu Morelio prašyme, jis įsitikino, kad ir prierašą, ir apibūdinimą rašė ta pati ranka – Vilforo ranka. Anglas suprato, jog pastabą po apibūdinimu įrašė kalėjimų inspektorius, kurio širdyje buvo blykstelėjusi užuojautą Dantesui bet minėtas apibūdinimas jam atimė galimybę, nors tą užuojautą išreikšti. Kaip jau esame sakę, ponas Debovilis iš mandagumo nenorėdamas trukdyti abato farijos auklėtiniui, sėdėjo kampe ir skaitė baltąją vėliavą. Užtat jis ir nematė, kaip anglas sulankstė ir įsikišo į kišenę skundą, kurį buvo parašęs danglaras rezervų pavienyje – ir ant kurio buvo užspaustas Marselio paštų anspaudas liudijas, kad jis išimtas iš dėžutės vasarių 27-ąją 6 valandą vakarų. O jeigu ir būtų pastebėjęs, nebūtų nieko sakęs, nes pernelyg mažai reikšmiai steigė tam popirgaliui ir pernelyg daug reikšmiai steigė savo 200 tūkstančių frankų, kad kliudytų anglui, nors jo poelgis ir pažeidė visas taisyklės. Ačiū, tarė anglas triukšmingai užversdamas aplanką – Radau viską, ko man reikėjo. Dabar mano eilė tesėti savo pažadą. Parašykite paprasčiausią pakvitavimą, jame nurodykite gavę visą reikiamą sumą ir aš tučto jau ją atskaičiuosiu. Jis užleido vietą prie rašomojo stalo ponui Deboviliui, kuris ten toj pat atsisėdo ir skubiai parašė reikalaujamą pakvitavimą, o anglas ant stalo krašto skaičiavo jam banknotus. 29 dalis Morelio prekybos namai Jeigu kas nors iš žinojusiųjų Morelio prekybos namus keletui metų būtų išvykęs iš Marselio ir sugrįžęs mūsų aprašomųjų laiku, būtų radęs didelės permainas. Vietoj judrumo pertekliaus ir laimės, kuriais, taip sakant, spinduliuoja klestintys prekybos namai, vietoj linksmų veidų, šmėkščiuojančių anapus užuolaidų, vietoj zujančių koridoriais rūpestingų tarnautojų su plunksnomis už ausies, vietoj kiemų užgriozdintų ryšuliais ir aidinčių nuo nešikų reikavimo bei kvatojimo, jis būtų radęs seniai įsivyravusią nykumą ir tylą. Iš viso tarnautojų knipždelynų tuščiuose koridoriuose ir ištuštėjusiame kieme buvo likę tik du. Kokių 23 metų jaunuolis Emanuelis Remonas – kuris buvo įsimylėjęs pono Morelio dukterį ir likęs prekybos namuose, nors tėvai buvo labai nepatenkinti, ir buvęs kasininko padėjėjas vienakis pramintas koklitu. Šią pravardį davė jaunimas, kurio seniau buvo pilnas tas didžiulis, triukšmingas, dabar visai tuščias avilys. Pravardė taip jam prilipo, kad visiškai pakeitė tikrąjį vardą ir jeigu kas būtų pašaukęs jį tikruoju vardu, jis veikiausiai net nebūtų atsigręžęs. Koklitas liko tarnauti pas poną Morelį ir šio doro vaikino padėtis savotiškai pasikeitė. Tuo pat metu jis iškilo iki kasininko ir nusmuko iki tarno. Tačiau jis tebe buvo tas pats koklitas, geras, suolus, ištikimas, bet nepalenkiamas niekur, kur būdavo susiduriama su aritmetika, tuo vieninteliu klausimu, dėl kurio jis buvo pasiryžęs stauti prieš visą pasaulį, net prieš patį poną Morelį. Jis tikėjo tik daugybos lentelę, kurią mokėjo taip puikiai, kad niekas jokiomis gudrybėmis nebūtų įstengęs jo suklaidinti. Įsivyravus visuotiniam liūdėsiu į Morelio namuose, tik koklitas liko ramus. Bet nereikėjo manyti, jo gramus buvo todėl, kad per mažai buvo prisirišęs prie šeimininkų. Priešingai, jis labai juo pasitikėjo – Kaip žiūrkės iš anksto palieka laivą, jeigu likimas jam lėmė nuskesti, taip daugybė kontoros tarnautojų ir valdininkų, kurių gerovė priklausė nuo prekybos namų savininko, pamažu paliko kontorą ir sandėlius, bet koklitas, matydamas visus bėgant, net nepagalvojo, kodėl jie taip daro. Koklitas pripažino tik skaičius Ir kadangi per 20 tarnybos metų Morelio prekybos namuose taip reguliariai buvo mokamos algos, jam ir į galvą netėjo, jog ši tvarka kartą gali sugriūti ir mokėjimai nutrūkti. Juk ir malūnininkas, kurio malūną suka dideliais upiais rovė, negali įsivaizduoti, kad ta upė staiga sustos. Ir iš tikrųjų, iki šiol dar nieko nebuvo įvykę, kas būtų galėjęs sugriauti šį koklito įsitikinimą. Paskutinį kartą mėnesio pabaigoje buvo viskas užmokėta be jokių priekaištų. Koklitas rado 70 santimų klaidą, kurią buvo padaręs ponas Morelis savo paties nenaudai. Ir tą pačią dieną nunešė jam permokėtus 14 sų. Liūdnai šyptelėjęs, ponas Morelis pasėjėmė juos ir įsidėjo į beveik tuščią kasą. Gerai, koklitai, jūs rūpestingiausias kasininkas visame pasaulyje. Koklitas išėjo švitėdamas, nes pono Morelio sažiningiausių žmogaus Marselyje pagyrimas buvo malonesnis negu 50 ekių dovana. Bet po šių paskutinių labai tvarkingo mokėjimų ponui Moreliui prasidėjo sunkios dienos. Norėdamas atsiskaityti su kreditoriais, jis surinko visus savo išteklius ir baimindamasis, kad Marselėje pasklistų gandas, jog jis subankrutavo, pats nuvyko į Bokero mugę, pardavė čia kai kurias žmonos ir dukters brangenybės ir dalį sidabrinių indų. Padaręs šią auką, Morelis šį kartą su visais atsiskaitė be jokių priekaištų. Tačiau kasa visiškai ištuštėjo. Kreditas išgazdintas plintančių gandų nusigrėžino jau su būdingu jam egoizmu. Kad sumokėtų šio mėnesio 15-ąją 100 tūkstančių frankų ponui Deboviliui, o kitą 100 tūkstančių kito mėnesio 15-ąją ponas Morelis galėjo pasikliauti tik faraono sugrįžimu. O šis jau buvo išplaukęs iš Kalkutos, kaip jam pranešė laivas, kartu su juo pakėlęs inkarą ir jau laimingai parvykęs į Marselio uostą. Tas laivas išplaukęs kartu su faraonu iš Kalkutos parvyko prieš dvi savaitės, o apie faraoną nebuvo jokių žinių. Tokia buvo padėtis, kai kitą dieną Romos Tomsono ir Frenčio banko įgaliotinis – baigė su ponu Deboviliu svarbų reikalą, apie kurį kalbėjome, atvyko pas poną Morelį. Ji priėmė Emanuelis. Jaunuolis, kurį gazdino kiekvienas naujas veidas, nes pas firmos vadovo vis lankėsi kreditoriai paveikti gandų, tai rautis, kaip einasi reikalai, norėjo apsaugoti savo šeimininką nuo nemalonaus vizito. Jis ėmė kamantinėti naująjį interesantą, tačiau šis pareiškė nieko neturys pasakyti ponui Emanueliui, ir norys pasikalbėti su pačiu ponu Moreliu. Emanuelis atsidusęs pakvietė koklitą. Koklitas atėjo ir jaunuolis liepė jam nuvesti nepažįstamąjį pas poną Morelį. Koklitas ėjo prieš akiją, nepažįstamasis paskui jį. Ant laiptų jie sutiko gražutę kokių 16 ar 17 metų merginą, kuri su nerimu pažvelgė nepažįstamai. Koklitas nepastebėjo, kokia buvo jaus veido išraiška bet nepažįstamasis tikriausiai pamatė. Ar ponas Morelis savo kabinete, panelė Žiulį, paklausė kasininkas. Taip, manau, nedrasiai atsakė mergina. Pažiūrėkite koklitai ir jeigu tėvas tenai, praneškite jam apie svečią. Pranešti apie mane nereikia, tarė anglas. Ponui Mureliui mano pavardė negirdėta. Tegul šis geras žmogus pasako, kad aš esu vyresnysis Thompsono ir Frenčio banko Romoje agentas. Su šiuo banku jūsų tėvelio prekybos namai palaiko ryšius. Mergina išbliško ir ėmė leistis laiptais, o koklitas ir nepažįstamasis patraukė aukštyn. Žiulį įėjo į kontorą, kur dirbo Emanuelis, o koklitas savo raktu, tai liudijo, kad jis bet kada gali įeiti pa šeimininką, atrakino duris trečio aukšto laiptų aikštelis kampe. Įvedė nepažįstamąjį į laukiamąjį, paskui atrakino kitas duris, jas uždarė palikęs Thompsono ir Frenčio banko atstovo valandėlę vieną, netrukus vėl pasirodė ir mostu pakvietė jį užeiti. Anglas įėjo. Ponas Morelis sėdėjo už rašomųjų stalų ir nuo susijaudinimo išbliškė su siaubu žiūrėjo į registracijos knygos skiltis, kuriuose buvo jo pasyvas. Pamatęs nepažįstamą jį, ponas Morelis užvertė knygą, atsistojo, padavė jam kėdę Paskui, kai nepažįstamasis atsisėdo, pats kone susmuko į krėslą. Per tuos 14 metų gerasis komersantas buvo smarkiai pasikeitęs. Mūsų pasakojimo pradžioje jis buvo 36, o dabar jau beveik 50. Jo plaukai buvo pražilę, kakta išvagota raukšlių. Pagaliau žvilgsnis, kitados toks tvirtas ir tiesus, dabar buvo blausus ir nedrasus – Tartum Morelis būtų bijojęs įsigilinti į kokią nors mintį arba sustoti prie kieno nors vardo. Anglas žiūrėjo į jį smalsiai, bet ir su užuojauta. Pone, tarė Morelis, dar labiau trikdamas nuo įdaimo užvilgsnių. Jūs norėjote su manim pasikalbėti? Taip, ponė. Ar žinote, kieno vardu aš atvykstu? Tomsono ir Frenčio banko vardu, tai bent sakė mano kasininkas. Jis jums, ponė, sakė teisybę. Thomsono ir Frenčio bankas per šį ir kitą mėnesį turi sumokėti Prancūzijoje 3 ar 400 tūkstančių frankų. Žinodami, kad jūs mokate labai punktualiai, jie supirko visus jūsų vekselius ir įgaliojo mane, pasibaigus šių įsipareigojimų terminui, gauti iš jūsų priklausančias sumas ir leisti jas į apyvartą. Morelis sunkiai atsiduso, persibraukė ranką per dreigną kaktą. Vadinasi, paklausė Morelis, jūs turite mano pasirašytų vekselių. Taip, ponė, ir gana dideliai sumai. Kokiai, paklausė Morelis, tenkdamasis kalbėti ramiai. Pirmiausia, tarė anglas, įsitraukdamas iš kišenės ryšulį. Štai pakvitavimas 200 tūkstančių frankų sumokėtiems už jūsų firmą ponui Deboviliui, kalėjimo inspektoriui. Ar pripažįstate šitą skolą ponui Deboviliui? Taip, Jis padėjo pas mane šią sumą prieš penkerius metus iš 4,5 procentų. Ir jūs turite gražinti ją pusę šio mėnesio 15, kitą pusę ateinančio mėnesio 15. Grina teisybė. Paskui štai dar keli vekseliai 32 500 frankų sumai. Jų terminas šio mėnesio pabaigoje. Visi jie su jūsų parašu, mes juos gavome iš pareiškėjų. Pripažįstu juos, pasakė Morelis, rausdamas iš gėdos vien nuo minties, kad galbūt pirmą kartą gyvenime jis neįstengs apmokėti pagal savo įsipareigojimus. Jau viskas? Ne, ponė. Aš dar turiu vekselių, kurių terminas sueina kito mėnesio pabaigoje. Juos mes gavome iš Paskalio prekybos namų, Vaildo ir Ternerio prekybos namų. Bendra suma maždaug 55 tūkstančiai frankų iš viso 287 500 frankų. Sunku apsakyti, kaip kentėjo nelaimingasis Morelis vardijant šias sumas. 287 500 frankų, nesamoningai pakartojo jis. Taip, ponė, atsakė anglas, tačiau, toliau kalbėjo jis valandėlę patilėjęs, nesleipsiu nuo jūsų, ponas Moreli, kad nors mes labai gerbėme jūsų sažiningumą – kuriam iki šiol negalėjome nieko prikišti. Marselį sklinda gandai, kad jūs greitai neįstengsite apmokėti savo įsipareigojimų. Po tokio beveik širkštaus pareiškimo Morelis baisiai išbalo. Pone, tarė jis, iki šiol, jau praėjo daugiau kaip 24 metai nuo to laiko, kai tėvas perdavė man mūsų firmą, kurią jis vadovavo 35 metus, nebuvo nei vieno atveju, kad kokio nors įsipareigojimo pasirašyto Morelio ir sunaus firmos mano kasa nebūtų apmokėjusi. Taip, aš tai žinau, atsakė Anglas, tačiau kalbėkime atvirai, kaip ir dera sažiningiems žmonėms. Ar jūs įstengsite apmokėti ir šiuos vekselius, kaip paprastai punktualiai? Morelis krūptelėjo ir dabar su didesniu pasitikėjimu pažvelgė pašnekovą. Į tokį atvirą klausimą, tarė jis, Atvirai reikia ir atsakyti. Taip, ponė, viską apmokėsiu, jeigu, kaip tikiuosi, mano laivas laimingai parplauks. Tada grįž kreditas, kurį iš manęs atimi vienas po kito atsitikę nelaimingi įvykiai. Bet jeigu faraonas, paskutinė mano viltis, nuskestų, vargšo morelio akise pasirodė ašarus. Vadinasi, tarė jau pašnekovas, jeigu ši paskutinė viltis žlugtų, tada, kalbėjo morelis, nors ir labai sunku tai ištarti, Bet pripratus prie nelaimių reikia priprasti ir prie gėdos. Tada, manau, tektų man nutraukti mokėjimus. Argi neturite draugų, kurie galėtų jums padėti? Morelis liūdnai nusišypsojo. Prekyboje, ponė, nėra draugų. Jūs tai gerai žinote, yra tik agentai. Teisybė, sušnipždėjo anglas. Vadinasi, jums lieka tik viena viltis. Tik viena. Paskutinė. Paskutinė.